Bismillahirrahmanirrahim. Rekao imam Ahmed, Allah mu se smilovo. Temelji, osnovna načela sunneta kod nas su po tri. Postavljanje prepirki, napuštanje sjedinja sa sedmicima strasti i udaljavanje od razmirnica, raspravljanja i polemisanja u vjeri. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زهولا pripada uzvišenom Allahu gospodaru svih svjetova salavate i salame donosimo na Allahu poslanika Muhammeda njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe nastavljamo sa komentarom ove poslanice imama Ahmeda ibn Hanbala Allah mu se smilovao koja nosi naziv temeli sunneta usulu sunne došli smo do riječi imama Ahmeda ostavljanje prepirki napuštanje sjedenja sjedenja sa sljedbenicima strasti i udaljavanje od razmirica, raspravljanja i polemisanja u vjeri. Ovu stavku ima Mahmed spomenuo je u kontekstu temelja sunneta, to jest stvari koje su učenjaci smatrali od temeljnih ubjeđenja, od temeljnih vrijednosti, od osnovnih pitanja u vjeri, a to je napuštanje polemika i rasprava. Ima Mahmed, Allah mu se smilovao, spomenuo je ovo pitanje na samom početku ove poslanice. Nakon što je oporučio poručio da se čvrsto pridržavamo upute na koji su bili ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa nakon toga nas upozorio na opasnost novotarija, zato što je svaka novotarija zabluda, a zablude vode u vatru. Na trećem mjestu spomenuo je ovo pitanje i te kako bitno u vjeri, a to je pogubnost i štetnost polemisanja i vođenja rasprava u vjeri. Prije pojave islama u pagansko predislamsko doba, ljudi su bili razjedinjeni, daleko od pravog puta, pa je Islam došao da ih ujedini i spoji njihova srca na uputi. I zato kada razmislimo o kuranskim ajetima i hadithima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, naći ćemo isključive zabrane svega onoga što može dovesti do podijela i netrpeljivosti među vjernicima. Sve ono što vodi do udaljavanja jednih od drugih i do netrpeljivosti i mržnje i prezira od razilaženja i podijela, naći ćemo u Kur'anu i sunnetu da Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu sallallahu alejhi ve sellem to zabranjuju. Sa druge strane, suprotno tome, u mnogim ajetima i u mnogim hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem naći ćemo da su propisana mnoga djela koja zbližavaju muslimane i ujedinjavaju srca. Počevši od namaza u džematu, gdje se okupljaju muslimani svaki dan pet puta i zajedno klanjaju namaz spojeni safova jedni do drugih, što i te kako vodi do zbližavanja njihovih srca, kao i propisanost nazivanja selama jednih drugima, što vodi do poveć osjećanja međusobne ljubavi, kao što je propisano i rukovanje, spajanje rodbinskih veza, održavanje komšijskih veza, obilaženje bolesnika, davanje sadake, izdvajanje zekata, pomaganje onima koji su u nevolji i tako dalje. Sva ta dijela vode do zbližavanja srca, vode do međusobne ljubavi i pažnje, a suprotno tome zabranjena su sva djela koja mogu dovesti do mržnje, koja mogu dovesti do netrpeljivosti i sukoba. Pa je zabranjena nepravda, to je svaki vid nepravde, bilo mala ili velika. Zabranjena je kamata, uzimanje tuđeg imetka bespravno. Zabranjena je svaka obmana u trgovini, zabranjeno je ogovaranje, gibet, nemimet, prenošenje tuđih riječi, ciljem zavade. Zabranjeno je potvaranje drugih, uznemiravanje, plašenje muslimana. Čak je zabranjeno i da musliman prosi djevojku koju je njegov brat prije njega zaprosio. Dakle, sve ono što vodi do netrpeljivosti među muslimanima, ovaj plemeniti šerijat je došao sa zabranom toga i zatvorio je vrata koja vode do sukoba među muslimanima. Kada se desi sukob, Allah subhanahu wa ta'ala naredio da se muslimani izmire, da se pomire. Innama al mu'minuna ihva, fa aslihu bejna ahavajkum. Zaista su vjernici prava istinska braća, pomirite braću muslimane koji su zavađeni. I sve što više odmiče vrijeme poslanstva i što su ljudi udaljeni od prvih odabranih generacija sve su bliži stramputici i udaljeni od upute i od spasa. I otuda došle su zabrane u ovom šarijatu, u kuranskim ajetima i hadithima Allahog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, došle su zabrane vođenja rasprava i prepirki i polemika i prve odabrane generacije kada razmotrimo i prostudiramo, analiziramo njihov život, njihovu uputu, naći ćemo da se nisu bavili raspravama i polemikama, da su bili najudaljeni ljudi od toga zato što su znali koliko je ta pojava štetna i koliko su su pogubne njene posljedice po islami muslimane. I primijetit ćemo da što su ljudi udaljeni od Kur'ana i sunneta i što su udaljeni od sljeđenja prvih odabranih generacija, sve više i više su iskušani raspravama i polemikama i raznim razilaženjima međusobnim. Kako kaže poslanik alaihi salatu wasalam hadithu kojeg je zabilježi imam Tirmidi ibn Mađe i drugi koji je dobrog lanca prenosilaca hadith kojeg prenosi Ebu Mame radijallahu anhu od Allahu poslanika sallallahu alaihi wasalam kaže ma dalle qavmun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal nije narod skrenuo sa pravog puta nakon što su bili na uputi a da im nije dato da raspravljaju da im nije data rasprava polemika dakle vođenje rasprava i polemika je put koji vodi u zabludu. Početak njihovog skretanja sa pravog puta, početak udaljavanja od upute, jeste bavljenje raspravama i polemikama. I u hadithu kojeg zabilježili Buhari muslim, od Ajše radijallahu anha, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, inna abgadar riđali inda Allahi al-aladdu al-hasim. Doista najmrži čovjek Allahu. Najmrži čovjek Allahu je onaj koji se puno raspravlja i prelazi granicu u raspravi. Najmrži čovjek Allahu je onaj koji se puno raspravlja i prelazi granicu rasprave. I Allah Jalla Ala upozorio je na one koji vole raspravljati, koji žude za polemikama, upozorio je na njih u Kur'anu kako kaže Jalla Ala وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ Ima ljudi koji o Allahu raspravljaju bez ikakva znanja i bez upute i bez knjige svjetile. Dakle, vođenje rasprava i polemika je nešto što je prezreno u ovoj vjeri, nešto što je pokuđeno i zabranjeno, ma o čemu je riječ, rasprava ne dolazi sa hajrom, od rasprave samo dolazi zlo, srca se udaljavaju jedna od drugih, no bitno je napomenuti da nije svaka rasprava i polemika na istom stepenu, neke od rasprava mogu biti i pohvalne i dozvoljene, a to je rasprava sa kojom je cilj doći do istine, rasprava na zdravim osnovama, kako kaže Jalla wa ala, وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِهِ أَحْسَنِ i raspravljaj sa njima na najljepši mogući način. U drugom ajetu kaže Tebaraka wa ta'ala وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِلَّتِهِ أَحْسَنِ Nemoj raspravljati sa sljedbenicima knjige, sa ehlu kitabijama, kršćanima i židovima, osim na najljepši način. Dakle, ako se sa raspravom cilja pojašnjavanje istine, onom koji traga za istinom, onom koji želi prihvatiti istinu, pa ima određene nedoumice i nejasnoće koje treba otkloniti, onda je rasprava propisana na najljepši način. I to nije rasprava koja je zabranjena u vjeri. Rasprava koja je zabranjena jeste rasprava koja ne vodi u dobro. Rasprava od koje nije cilj doći do istine, nego pobijediti suparnika u govoru, nadvladati ga, uzdići se iznad njega, poraziti ga, svejedno bio u pravu ili ne. To je rasprava koja je zabranjena. Dok rasprava koja je vid pojašnjenja onoga što je nejasno i odgovora na pogrešna ubjeđenja onome za kojeg se nadamo da želi primiti istinu, onda nije pokuđeno voditi raspravu sa takvima, pod uslovom da onaj koji vodi raspravu posjeduje znanje, posjeduje znanje o onome o čemu vodi raspravu, da ne raspravlja bez znanja, kao i da posjeduje umijeće u raspravi, da zna voditi raspravu, dok onaj koji ne poznaje pravila u raspravi, ne zna voditi raspravu i ne posjeduje dovoljno znanja, makar znao da je u pravu, makar bio ubijeđen da je na istini, takvom nije propisano voditi raspravu, protiv onog koji je na zabludi. Zato što zbog svog neumijeća, zbog svoje slabosti i neznanja, iako je na istini, može dovesti do toga da oni koji su na zabludi pomisle da je istina neispravna, da, is, da je istina zabluda, a zabluda istina, zbog njegove slabosti i neumijeća u vođenju rasprava. Zato rasprava nije propisana osim onome koji zna voditi raspravu i posjeduje dovoljno znanja i zna na koji način odgovoriti na šubhe, na nedoumice i na zablude i zna voditi raspravu na najljepši mogući način, takvom je propisano voditi raspravu ako se nada da će od rasprave biti hajir i da će onaj sa kim vodi raspravu prihvatiti istinu. Nada se da će prihvatiti istinu ako mu bude pojašnjena. Onda nije zabranjeno voditi raspravu. Dok Raspravljanje i polemisanje bez jasnog cilja, bez zdravih osnova, bez znanja, to je rasprava koja je zabranjena. Rasprava od koje ne dolazi dobro. Makar ta rasprava bila između sljedbenika istine i sljedbenika zablude. Između ono koje je na istini i ono koje je na zabludi. Ako rasprava nije na zdravim osnovama, od takve rasprave nema nikakve koristi. Samo šteta, onaj koje je sljedbenik zablude, takva rasprava ga neće odvratiti od neistine. Takva rasprava ga neće odvratiti od njegove novotarije i zablude. Naprotiv, samo će ga ojačati i učvrstiti da ustraje na onome što pripovjeda i onome što zastupa. A sa druge strane, može unijeti razne nedoumice i pokolebati ono koji slijedi istinu. Kada čuje nejasnoće, kada čuje šubhe i dokaze podnavanike na koje nema odgovor, na koje ne zna odgovoriti, toga samo može pokolebati, a često se desi da takvi iskrenu sa pravog puta. Dakle, rasprava od koje nema nikakve koristi, rasprava o onome što ne možemo dokučiti, rasprava o suvišnim stvarima, ulaženje u detalje od kojih nema praktične koristi, nadvladavanje u govoru, uzdizanje na drugima, to su sve osobine onih koji su skrenuli sa pravog puta. Dok sljedbenici istine, sljedbenici pravog puta, oni slijede ono što im se objavljaju od njihovog gospodara, pokoravaju se naredbama i ostavljaju zabrane, svoje vrijeme koriste u pokornosti uzvišenom stvoritelju, iskoristavaju svoj život u ibadetu, u stjecanju novog korisnog znanja, dok oni koji su skrenuli sa pravog puta, kako kaže Hasan el Basri, kada je čuo ljude koji vode raspravu, kaže njima je dojadilo činjenje ibadeta, pa im je olakšano da pričaju beskorisno. Izgubili su bogobojaznost, pa su progovorili. Dakle, njima je dojadilo činjenje ibadeta, ne znaju šta će sami od sebe, pa onda traže nekog da bi sa njim vodili rasprave. Posebno je zabranjeno voditi raspravu o stvarima gajba, voditi raspravu raspravu o Allahovim svojstvima uzvišenim, o suštini toga o čemu nismo obaviješteni, voditi raspravu o kaderu, o Allahovoj odredbi, o sudbini, voditi raspravu o sudnjem danu i stanjima na sudnjem danu i onome što će se dešavati na sudnjem danu, o čemu nismo obaviješteni, voditi i polemisati o Kur'anu, voditi raspravu i polemisati o Kur'anu sa ciljem da se poreknu ajeti ili o sunnetu sa ciljem da se odbiju hadithi Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam. Sve to je jasna zavljena zabluda i skretanje sa pravog puta, a može biti i odmetništvo od islama i odlazak u nevjerstvo i kufr da nas Allah sačuva. Kako kaže Jelle wa Ala, ma yujadilu fi ajati Allahi illa alladina kafaru. O Allahovim ajetima ne vode raspravu osim oni koji ne vjeruju, to jest želeći da poreknu istinitost ajeta. Kaže Imam Ebu Bekr Muhammed ibn al-Husayn al-Ađurri, poznati imam od Selefa, pojašnjavajući ko su oni odabrani Allahovi robovi kojima Allah tebaraka wa ta'ala želi dobro. Pa kaže onaj kome Allah hoće dobro, nadahne ga da slijedi sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i uputu na koje su bili ashabi radijallahu anhu. I oni koji su ih slijedili po dobro od imama među muslimanima u svakom vremenu. Kaže dalje imam al-Ađurri, nadahne ga da izučava znanje, da uči znanje zbog sebe sebe, kako bi se udalio od neznanja. Kaže, cilj mu je da nauči u ima Allaha, a ne da nauči kako bi se raspravljao, polemisao i prepirao sa drugima. Niti uči znanje radi neke dunjaličke koristi. Kaže, onaj kome to bude namjera, onaj ko bude učio znanje radi sebe, da bi se uzdigao, da bi se popravio, da bi od sebe udalio neznanje, kaže, bit će spašen, inša Allahu ta'ala, od svih strasti, novotarija i zabluda. Dok onaj koji uči znanje da bi vodio rasprave i polemisao i prepirao se sa drugima, taj je krenuo put putem koji ga vodi u vatru da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. I zato od oporuka mnogih imama ovog ummeta, od oporuka mnogih učenjaka, jeste udaljavanje od rasprava. Kao što vidimo da je to spomenuo imam Ahmed ibn Hanbel u ovoj poslanici na samom početku. Terkul husumat, ostavljanje prepirki, rasprava, polemika, udaljavanje od toga, zato što to ne vodi u dobro, od toga samo dolazi zlo. Omer ibn Abdulaziz, jedan od pravednih halifa, poznati pobožnjak i učenjak, je govorio, kada čuješ raspravu, kaže udali se. Kada čuješ da se drugi raspravljaju, udali se od njih. Ostavljanje rasprava, udaljavanje, sustezanje od polemika, nije dokaz, draga braćo, slabosti ili neznanja, nego je dokaz potpunosti i učenosti i bogobojaznosti. Onaj ko ostavi raspravu beskorisnu, to nije dokaz da on nema znanje, da ne zna voditi raspravu, da ne umije voditi raspravu, nego dokaz da je se duhovno uzdigao dokaz da je postigao stepen bogobojaznosti koji ga sprečava od toga da se upušta u ono od čega nema koristi. Jer inače rasprava je draga ljudima, inače ljudi kada sjede jedni sa drugima često, često upadaju u rasprave, često polemišu o raznim stvarima. I zato je Allah subhanu wa ta'ala na hađu zabranio da se vodi rasprava. Zato što je hađ propisan da bi se insan uzdigao, da bi se uzdigao da bi se približio Allahu subhanahu wa ta'ala, a rasprava je suprotna tome. Čovjek kada uđe u raspravu, njegovo srce se uznemiri i onda ne obožava Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako mu dolikuje. Njegovo srce se uznemiri, zaokupi razmišljanjima na koji način odgovoriti šta sam rekao, šta je on meni rekao, na koji način sam odgovorio, da li sam ispravno odgovorio ili nisam ispravno odgovorio, da li ima jači dokaz za ono što sam ja zastupao i onda kolaju misli u njegovoj glavi, možda možda klanja namaz a nije svjestan šta uči. Možda je dovi Allahu subhanahu wa ta'ala, a njegovo srce nije prisutno. Zbog toga je i činjenje ibadeta u vremenu fitni posebno istaknuto. Zato ima posebna velika nagrada, kako kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, al ibadetu fil harđ kel hijrati ilaj. Kaže činjenje ibadeta u vremenu fitni, u vremenu kada jedni se bore protiv drugih, kada jedni dižu sablje na druge, kada se proljeva nedužna krv i ono što je slično tome, kada se ruši iskrnavi čar, čast drugih muslimana, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ibadet u takvom vremenu je kao činjenje hijdre meni. Onaj koji čini ibadet u takvom vremenu, u vremenu fitne i smutni iskušenja, ima nagradu kao onaj koji je učinio hijdru Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. A koja je nagrada za hijdru spomenuta u drugim hadithima? Ko će spomenuti? Samo da skavite, ne, džennet nagrada za onaj hijdru. Hmm? Da nije gledanje ovo lice. Nagrada za hijru je spomenuta u vjerodostojnom hadithu koji je zabilježima muslim od Amra ibn al-Asa radijallahu anhu, koji je došao poslaniku sallallahu alaihi wasallam da mu dadne prisegu na islam, da prihvati islam, pa je rekao da ću ti prisegu ali pod uslovom, želim da uslovim nešto. Pa mu je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao šta želiš da usloviš, na što je Amr ibn al-As odgovorio želim da mi budu oprošteni svi grijesi. Pa mu kaže Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zar ne znaš o Amr da prihvatanje islama ruši sve grijehe koji su bili prije toga, briše sve grijehe koji su bile prije toga i da obavljanje hađa briše sve grijehe prije toga i da činjenje hijdre briše sve grijehe prije toga. Dakle, nagrada za hijdru je oprost svih grijeha. Pa kakva je onda tek nagrada za ono je učinio hijdru za vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam? Oprost svih grijeha i ulazak u džennet. Ta velika nagrada, ta velika nagrada je obećana onome koji se posveti ibadetu, činjenju ibadeta u vremenu smutnji i fitni. Zato je, kao što smo spomenuli, da se vratimo, Allah te baraka wa ta'ala na hađu zabranio da se vodi raspravo. Vala džidale fil hađ i nema rasprave na hađu. Zato što rasprava je bolje za srca. Je bolje za srca, a svrha hađa je da se čovjek duhovno uzdigne i približi uzvišenom Allahu te baraka wa ta'ala. Što znači da uz raspravu je nemoguće do toga doći. Nemoguće je to postići ako se raspravo raspravljamo ako smo zaposleni raspravama. Kaže Imam Sam'ani, Allah mu se smilovao, pojašnjavajući prepoznatljive osobine sljedbenika strasti, prepoznatljive osobine novotara. Kaže, kada pogledaš novotare, vidjet da su uvijek zaposleni raspravama, podijeljeni na grupacije i partije. Ne možeš naći dvojicu među njima da su na istom vjerovanju, na istom pravcu. Pa jedni drugi proglašavaju novotarima, Jedni druge proglašavaju nevjernicima, sin tekfiri svog oca, brat, brata, komšija, komšiju. Kaže, uvijek ih vidiš u raspravi, uvijek ih vidiš u mržnji i razilaženju. Čitav život im prođe, a nisu jedinili svoju riječ. To je svojstvo sljedmenika strasti. Ima Malik ibn Enes, Allah mu se smilovao, oporučivao je udaljavanje od rasprava. Kaže, zar ćemo kada god nam dođe neki čovjek koji je ubjedljiviji u raspravi od drugog čovjeka, radi njihove rasprave ostaviti ono što nam je Džibril, alihissalam, dostavio preko Muhammeda, sallallahu alihissalam, od uzvišenog Allaha. Ko je taj koji vodi rasprave? Rasprave vode oni koji imaju viška slobodnog vremena, oni kojima je dojadlo činjenje ibadeta kao što smo spomenuli, ili oni koji su nedoumicama, koji sumnjaju svoju vjeru, koji sumnjaju u svoju vjeru, dok oni koji su ubijeđeni u ono u što vjeruju, oni koji obožavaju svog gospodara na znanju, oni koji znaju šta rade i šta govore, oni nisu potrebni rasprava, oni nemaju potrebe za raspravama, znaju da vjera nije u raspravama, nego u slijedjenju i praktikovanju vjere. I zato, draga braća, kao što smo spomenuli, udaljavanje od rasprava nije dokaz manjkavosti i slabosti, nego dokaz učenosti, dokaz da taj rob, da je naučio od vjere ono što ga sprečava da se upravo upušta u ono što ga udaljava od njegovog gospodara. Kao što kaže imam Hafid ibn Rajab al-Hambali, poznati učenjak, učenik od ibn al-Qayyima, rahimahullah, kaže onaj ko se sustegnuo od nepotrebnog govora, od rasprava i polemika među učenjacima iz prvih generacija, kaže nije se sustegnuo od toga zato što nema znanja ili zato što ne zna raspravljati. Oni su znali i kako raspravljati. Da su željeli voditi raspravu, bili bi najbolji u raspravama, ali su ostavljali rasprave radi znanja, zato što je rasprava dešava suprotna znanju i radi straha od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Muad ibn Djebel, plemeniti ashab, Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ostavite rasprave i polemike, zato što u tome nema puno hajra. Kaže, jedna od dvije skupine laže, jedna od dvije skupine nije u pravu, a obje skupine se ogriješe. Jedna i druga skupina upadne u grije, a jedna od dvije skupine nije u pravu. Jebu Darda radijallahu anhu također je govorio dovoljno ti je grijeha da uvijek bude zaposlen raspravama. Mejmun ibn Mihran, jedan od učenjaka iz generacije Selefa, rekao je dobro se pripazi rasprava i polemika u vjeri. Kaže, nemoj se raspravljati ni sa učenim, ni sa neznalicom. Kaže, što se tiče učenog, radi rasprave će ti uskratiti znanje koje ima i neće mariti za onim što radiš. Dakle, kada raspravljaš i vodiš raspravu sa učenim, on te neće podučiti onome što ti je korisno. Udaljit će se od tebe i pustit će te da lutaš uz neznanju. Kaže, a što se tiče neznalice, unijeće ti nemir u prsa, uznemirit će te i na kraju te opet neće poslušati. Dakle, nema koristi od rasprave. Nema koristi od rasprave. Kaže Ma'ruf al-Karhi, Allah mu se smilovao. Kada Allah želi dobro svome robu, otvori mu vrata dobrih dijela, otvori mu vrata činjenja ibadeta, a zatvori mu vrata rasprava. A kada Allah želi robu loše, zatvori mu vrata ibadeta, badeta, uskrati mu da čini ibadet, a otvori mu vrata rasprava. Učini da se pozabavi raspravama. Dakle, dokaz da Allah, tebaraka wa ta'ala, želi dobro svome robu, jeste da ga udali od rasprava, da ga udali od polemika i da ga uputi na činjenje onoga od čega ima koristi. Da ga pozabavi sa onim što je korisno. To je dokaz da Allah subhanu wa ta'ala želi dobro tome robu. Prema tome, rasprave su pokuđene u vjeri. Zato što rasprave dovode do razilaženja među muslimanima i dijele muslimanski saf, udaljavaju jedne od drugih. To je kada je u pitanju općenito rasprava o islamu. Dakle, islam je pokudio prepirke i rasprave. A kada je u pitanju rasprava sa novotarima, rasprava sa sljedbenicima strasti, vođenje prepirka sa onima koji su skrenuli sa pravog puta, onda je stvar još žešća i zabrana je još na većem steperu, zato što je upuštanje u rasprave sa sljedbenicima strasti davanje legitimiteta zabludi, priznavanje zablude, onaj koji vodi raspravu sa novotarom, kao da ga prihvata, kao da njegovo mišljenje smatra ispravnim, pa onda upušta se u raspravu sa njim. Dok istina je jasna i nema potrebe, nema potrebe da se brani raspravama i polemikama. Istina se slijedi, istina se praktikuje, dok onaj koji ne želi da slijedi istinu i onaj koji želi da ide lijevo i desno i da izbjegava istinu On se krije iza vođenja rasprava i polemika. On izbjegava slijedjenje istine i brani se vođenjem rasprava, bez dokaza i bez argumenata. Istina je jasna i pojašnjena u Koranu i Sunnetu. Lahka za razumijevanje i za slijedjenje. I onaj koji želi da slijedi istinu, ona je dostupna, pred njim je, olakšana. Na njemu je samo da primijeni i da praktikuje. Na njemu je da krene pravim putem. Dok onaj koji slijedi strasti, to je onaj koji vodi rasprave. To je onaj koji se upušta u prepirke. Ili onaj kome istina nije jasna, ne zna u šta vjeruje i šta slijedi. Dok sljedbenik pravog puta Sljedbenik sunneta Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam, njemu je istina jasna i on nema nedoumica. On zna da se jačina vjere ne mjeri po jezgrovitosti govora, po nadvladavanju u raspravama i polemikama, nego se mjeri po bogobojaznosti, mjeri se po dobrim dijelima, po slijedjenju onoga što nam je objavljeno od našeg gospodara. Znači, općenito Islam je zabranio i pohudio rasprave, a posebno ako je u pitanju rasprava sa novotarima, onda su još više naši ispravni prethodnici počevši od ashaba pa oni koji ni slijede na dobročinstvo bogobojaznosti još više su upozoravali na rasprave, na upuštanje u prepirke sa sljedbenicima strasti, sa novotarima. Osim, kao što smo rekli, u jednoj situaciji je propisana rasprava, a to je ako se nadamo da će osoba sa kojom vodimo raspravu prihvatiti istinu. Dakle, vidimo da traga za istinom, da ima određene nedoumice i na jasnoće koje treba razjasniti, onda nije zabranjeno da mu se pojasni i da se odgovori na njegova pitanja, dok u protivnom, onaj koji ne želi prihvatiti istinu i vidimo da mu nije cilj slijediti pravi put, nego mu je cilj nadvladavanje u govoru, uzdizanje na drugima, vođenje rasprave da bi se popunilo vrijeme zato što nema pametnija posla i ne zna šta će sam od sebe, u takvom slučaju nije propisano voditi raspravu. Kao što se to često danas dešava po društvenim mrežama gdje su ljudi iskušani raspravama i polemikama zbog viška slobodnog vremena, ne znaju šta će sami od sebe i onda o svemu raspravljaju, o svemu komentarišu, jedni drugima odgovaraju, a kada vidiš i analiziraš njihovo pravo stanje u stvarnom životu, vidjet ćeš da su to najčešće ljudi koji su najudaljeniji od prava pravog puta koji najmanje rade po onom što govore, zato što je onaj koji je spoznao svog gospodara zaokupljen ibadetom, zaokupljen učenjem korisnog znanja, on nema vremena za rasprave i polemike, nema vremena za prepirke, od kojih nema koristi. Imamu Maliku bilo je rečeno u Ebu Abdillah, to je njegov nadimak, kunija, kaže ako je čovjek učen ispoznao je sunnet, znao šta je sunnet, da li će, kaže, da brani sunnet raspravljajući sa drugima, pa mu je ima Malik rekao ne, nego će ljude obavijestiti šta je sunnet, pojasni će im šta je sunnet, pa ako od njega prime, dobro jest. A ako ne prime, onda će šutiti. Neće se raspravljati. Neće se raspravljati. Dakle, pojasnit će ljudima na najljepši način šta je sunnet, šta je pravi put, šta je istina. Ako prihvate od njega, dobro jest. Alhamdulillah. Ako ne prihvate i odbiju, neće se raspravljati sa njima. Nego će se udaliti i posvetiti korisnom znanju i ibadetu. Abbas ibn Ghalib al-Warraq upitao je imama Ahmeda ibn Hanbala, čiju poslanicu komentaršemo. Kaže, o Abu Abdillah, nekada se zadesim na skupu na kojem nema niko drugi ko poznaje sunnet osim mene. Dakle, nađem se na skupu na sjelu na kojem nema niko drugi koji poznaje sunnet Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam osim mene. I kaže, desi se da počne govoriti jedan od novatara koji se našao na skupu. Da li da mu odgovorim na ono što govori? Pa mu kaže, imam Ahmed, nemoj sebe dovoditi u takvu poziciju. Reci im šta je sunnet, obavijesti ih o sunnetu i nemoj voditi raspravu. Dakle, pojasni im šta je sunnet, pojasni im šta je pravi put, šta je ispravno, šta je istina. Ako prihvate od tebe, dobro jest. Ako vidiš da žele raspravljati, da ne prihvataju od tebe, kaže udalji se od njih, ušuti, nemoj raspravljati sa njima. Pa je ovaj čovjek, abbas ibn Ghalib al-Warraq, opet ponovio isto pitanje imamu Ahmedu. Našto mu je imam Ahmed rekao, ja vidim da si ti osoba koja voli raspravljati. Više puta me pitaš Da li da vodim raspravu, da li da raspravljam sa njima ako progovori neko od novatara, on mu kaže ima Ahmed ibn Hanbal, ja vidim da si ti osoba koja voli raspravljati, voliš puno raspravljati. Ova tema je i kako bitna i neophodno je da se posjećamo na opasnost i štetnost upadanja u rasprave i polemike i vidimo da su islamski učenjaci upozoravali na to da je imam Ahmed ibn Hanbel spomenuo ovo pitanje na samom početku poslanice temeli sunneta zbog njegove bitnosti i važnosti. Dakle, jedno od osnovnih temeljnih pitanja u vjeri jeste napuštanje rasprava, udaljavanje od rasprava, općenito, klonjenje od rasprava općenito među muslimanima, zato što to vodi do udaljavanja srca i vodi do cijepanja muslimanskog safa i posebno udaljavanje od vođenja rasprava i polemika sa novotarima i sredbenicima strasti u vjeri. Zbog štetnosti takvog vida rasprave, onaj koji vodi raspravu sa njima, sa jedne strane opravdava njihovu zabludu, zato što onaj sa kojim se vodi rasprava to ukazuje na njegovu bitnost, dakle da je bitan i važan u društvu muslimanskom, a sa druge strane otvara vrata šubhi i nedoumica i nejasnoća da čuje nešto što mu može proizvesti smutnju, što može prouzrokovati da posumnja u nešto od vjere ili da pogrešno razumije i da se ne oslobodi te šubhe sve do smrti, da skrene sa pravog puta, da nas Allah subhanu wa ta'ala sačuva. Zato što je srce slabo, srce je slabo i čovjek je nejak i lahko može skrenuti sa pravog puta. Da nas Allah te barako wa ta'ala sačuva. Inša Allah ta'ala nastavit ćemo sa ovom temom uz dodatne napomene i pojašnjenja. Molim Allaha te barako wa ta'ala da ove riječi budu dokaz za nas, a ne protiv nas. I molim ga subhanu wa ta'ala da nas sačuva zablude i puteva koji vode ka skretanju sa pravog puta. Allah najbolje zna. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammedu ala alihi wa sahbihi ajma'in.